بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا Peygamberimiz Resul akram Kıblimizdur makka Herem Beyat verdik cihat üçün Rabbimiz qil sobit qadam imomimiz Turkiston Islom partiyasi Islom ovozi radio anglitish bo'limidan anglitishimizni boshlaymiz. Rabbimiz qil sobit qadam imomimiz Rasul akram Qabrimizdur Makka haram payg'ambar bo'p jihad uchun Rabbimiz qil sobit qadam imomimiz Rasul akram Qabrimizdur Makka bayat berdik uchun qo'y sobit qadam ulug' robbim sango hamda shirlar bilan makon berding sodiq iymon erkaklarga qaytilmoqqa imkon berding ulug' rabbim turkiston musulmonlarini qo'ldan ketgan izzatimiz islomiy xilofat davriga yetaklash uchun ularni jihod ibodatiga qiziqtirish xalqaradagi to'g'ri manhaj asosida ilib berilayotgan jihodiy faoliyatlarni ularga aynan tasvirlash mujohidlar bilan umumiy musulmonlarning qalbini bog'lash xalqimiz mahrum qilayotgan islom da'vatidan ularni oziqlantirish hijrat jihad va shahidlar izlaridan keng xalq ommasini xabardor qilish tavhid bayrog'i ostiga jug'ilinib kufrga qarshi kuch to'plash kufrning islom ummati ustidan yurgizayotgan oshkora va yoshirin siyosat tuzumlarini fosh qilib musulmonlarni uningdan ogohlantirish qatorliq mazmunlarni o'z ichiga olgan haftalik anglitishimizni dehqonlarga sunamiz qaytilmoqqa imkon berdim ulug' rabbim sano hamda shirlar bilan makon berdim sodiq iymon erkaklarga qaytilmoqqa imkon berdim kiralishi أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام assalomu alaykum aziz qarindoshlar va hamshiralar assalomu alaykum aziz qarindoshlar va hamshiralar sizlar bilan radio to'lqinlari orqali ko'rishganligimizdan xursandmiz bu qatimliq radio anglatishimizni mujohid musab va Mujahid Abdul Karimning yetakchiligida elib boramiz. Bugun Hijriya 1435-yili Jumadiyal o'g'laning 4-kuni payshanba, ya'ni milodiya 2014-yili 3-oyning 6-kuni. Tuvanda Rabius saniyaning 26 kunidan Jumadiyal o'g'laning 4-kunigacha bo'lgan anglitishimizni huzuringizga sunamiz. sizlarga bu haftalik anglatmoqchi bo'lgan sahifalarimiz tuvandikicha أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي Anlatışımızın sirat qismida payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning tarixi o'qib beriladi. omir atsi atigan tong otmasda bularning yenidan loqchisini aytib qo'yini tuvanga bosatdi u uda uch kun shundoq qildi omir ibn fuhayrning bu qo'ylarni kechida qo'zg'atishi rasululloh bilan abu bakrining yenidan makkaga qarab mong'an abdulloh ibn abu bakrining izini yo'qotmoq uchun edi ammo quraysh doirlari haligi qabohatlik planni ijro qiladigan atigini uning qochib ketganligini uqqandan keyin sarongning o'zi bo'lib ketdi islomiy da'vat qismida mujohid qarindoshimiz abdusalomning hamshirlarga qilgan da'vatini huzuringlarga sunamiz ana shu yarmiq jangiga jarmiq jang qatnashgan ayollarga o'xshash biz ham erlarimizni ana shundoq intildirsak jangga ana shu jangdan qochganlarni qochishni iroda qilganlarni ana shundoq qo'g'lab urib kiygizib olsak mana islom dini gullanadi islom dini ana shundoq ayollarga muhtoj ana shundoq ayollarningki qo'shgan tuhfalar orqali islom dini gullandi islomiy she'r qismida ustoz abdulazizning jihod maydoni nomli she'rini huzuringlarga sunamiz jihod sodiq iymon hadiyasi birlik izzat g'urur vijdon zolimlarning halokati jihod bilan qilib uchun kerak faqat hijrat xotirlari va sarguzashtlar sahifamizda mujohid qarindoshimiz abdulqahorning sarguzashtisining bir qismini huzuringizga sunamiz biz allohni rozi qilish va alloh subhanahu va taolaningki shu bir roziligini ya banda men sendan rozi degan mushu bir jumla so'zni Rabbimiz bizga qilsa hamda bu jinimiz hamda alloh taoloninki yo'lidamda jasadlarimiz poch poch bo'lib qonlarimiz to'kilib eqib ketsa biz bunaqa alhamdulillah rozi sog'lomlik sahifamizda payg'ambar tibobitin uzundilarni huzuringlarga sunamiz asalning manfaati nihoyatda ko'pdir u tomir va uchaylardagi paskona narsalarni tozalaydi u yesimu badanga sursimu badanga ho'llik tarqatquchidir yashanganlarga yalg'on mizojlarga va mizoji ho'l sug'uqlarga manfaat qiladi u yana tabiatni yumshatib aralashma quvvatni muhofazat qiladi ovozliq maqola sahifamizda shayx bashir ahmadning sharqi turkistonni qo'g'dashdagi o'limo va da'vatchilarning mas'uliyati nomli maqolasini huzuringlarga sunamiz Ulamolarning qizil kommunistlarga qarshi mustaqillik va islomiy davlat qurish uchun ilib borgan qanchilgan jihodiy harakatlardagi botillik amaliyatlari tarix batlariga yozilgan. Bu jihodiy harakatlarning mashhurlaridan olim, mujohid, shahid Allohdan shundoq bo'lishini tilaymiz. Shayx Abduqodir Damullamning din tajovuzchiligiga qarshi elib borgan faoliyatlardir. Buningga ergashib 1933 yili Sabit Damullam 1944 yili diniy olim Ilixon To'ra jihodiy harakatlarini davomlashtirdi. oxirida xalqaro va rayon xabarlari ببشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى Aziz radio anlıqıç qarindaşlar, diqqətinizlər Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamның tarixində bolsun. Rasulullah Rasulullah Rasulullah Rasulullah Ular g'arda cuma, shanba, yakshanba kunlari 3 kun yoshirinib turdi. Bu jarayonda Abdullah ibn Abu Bakri ularning qishig'a har kecha kelib ketib turdi. Oisha radhiyallohu anha mundaq degan: Abdullah zirak, titik, chechan, puxta yigit edi. U Rasululloh bilan Abu Bakrning yenidan kechining oxirida qaytib kirib, atigini go'yo da qo'ngan kishi sifatida sahar turib Qurayshliklarga orlishib yuratdi. Otsi bilan Rasululloh haqida deyilgan gap so'z suiqasd pilonlarni ko'ngliga pukib qo'yib qorong'i tushganda toqqa chiqib otisi bilan rasulullohga bir birlab yetkazatdi abu bakrining quli omir ibn fuhayra uning bir to'p qo'yini shu atrofda beqishga o'rinlashtirildi u gugum tushganda qo'ylarni haydab opirib seg'ib ularni sug'uratdi bu ularning tushlik va kashlik g'izosi edi ular shu bir o'tlamliq sut bilan uxlab qolatdi omir atsi atigan tong otmasda bularning yenidan loqchisini aytib qo'yni tuvanga bosatdi u uda uch kun shundoq qildi omir ibn fuhayrning bu qo'ylarni kechida qo'zg'atishi rasululloh bilan abu bakrining yenidan makkaga qarab mong'an abdulloh ibn abu bakrining izini yo'qotmoq uchun edi ammo quraysh doirlari haligi qabohatlik pilonni ijro qiladigan atigini uning qochib ketganligini uqqandan keyin sarongning o'zi bo'lib ketdi ular avval berib ali ibn abu tolibni urdi va uni kabining yeniga so'rab akilib biror yeb uchiga erishib qolarmiz deb bir soat sulab qo'yishdi oxiri alidinmu hech qanday javobga erisholmagandan keyin hammasi to'plashib abu bakraning uyiga berib uning ishkini qiqividi ularning oldiga abu bakraning qizi asmo chiqdi ular asmodin qo'pollik bilan otang nada deb so'ragan edi asmo Alloh bilan qasamki, men otamning nadligini bilmayman, dedi. Bu chaqda Abu Jahl qo'lini shiltib, osmonning mag'ziga bir qachat urib, uning quloqidagi munchiqini tushiribdi. Orqadinla Qurayshlar jiddiy yig'in chaqirib, mazkur ikki kishini qo'lga tushirish uchun tezdan harakatga kelib, mumkin bo'lgan barliq vositalarni qo'llanishni qaror qildi. Шуның белән Мәккәгә кирип чыгыдыган барлык юл игызлары кураллык тәкъшүрилеп, каттык назарат астыга элинди. Шундакла бу икәйләрнең кайсы берсенең мәйле үлек, мәйле тирекене Курайш тарафка тапшырып бергәнләргә 100 түге мукафат берилганлыгын элан кылды. Бу чагда pul uchun har narsadan kechadigan bir bilik otliq chavandozlar va piyoda iz qo'g'lig'uchilar ularni izlashga boshladi ular tog'ni egiz o'ymonni cho'nqur sahroni yiroq shaharni qistong demay pit tarab pitirab ketishdi lekin hech bir yoqdan mana topdim yoki ko'rdim degan sado anglanmaydi bir kuni charlig'uchi qo'shin g'orning eg'ziga yetib bordi lekin alloh o'z ishiga hamon g'olibdirki ularga rasulullohni ko'rsatmadi imom buxoriy anas roziyallohu anhudan u abu bakrdan rivoyat qilgan hadisda mundoq deyilgan man rasululloh bilan g'orda turib yotdim beshimni ozroq ko'tarib qarasam bir одамларнинг odamlarning кўрдим. Шунинг билан bilan "Эй ey агар уларнинг ularning ўзининг o'zining шундоқ shundoq to'yon бизни bizni кўриб қолади", дедим. dedim rasululloh "Жим jim эй Абу abu биз икки, Аллоҳ бўлса 3 uchinchimizdir dedi Яна бир iborada "Эй Абу bakri Allah bulgan uchinchisi bo'lgan ikkalan dumansiramsan dedi abu bakri raziyallahu anhunun mundoq deyişi, hargiz özüdün ansirganligidan bulgan emas naql qilinishicha abu bakri raziyallahu anhu iz qo'g'liqchilarning yaqin atrofga kelib qolganligini ko'rib rasulullohdan qattiq ansirgan va ey rasululloh man o hiç gap yo'q chunki man degan faqat birli odam ammo sen o'ltirilsang butun ummat halok bo'ladi degan bu chog'da rasululloh uningga g'am qilmag'in alloh biz bilan billa degan bu haqiqatanmi katta bir mo'jiza bo'lgan edi alloh uning bilan o'z payg'ambarini azizladi chorlig'uvchilar bilan rasulullohning orliqida faqat bir qancha qadam yer qolganda ular qaytib ketishdi madina yo'lida uch kundan beri jiddiy iz qo'g'lash orqaliqmi hech qanday natijaga erishalmagan quraysh doiralarining ochiqi bir oz pastgo'yga tushib iz izlash nisbatan besiqib navbat almashib chorlash tekshirish harakatlari oz to'la to'xtagandek qilib edi rasululloh bilan abu bakri madinaga qarab yo'l elishga tayyorlandi ular abdulloh ibn urayqibni yo'l boshlash uchun yolladi abdulloh usti yo'l boshlag'uchi bo'lib garchi u qurayshliklarning dinida bo'lsimu rasululloh uningga ishongan edi va uch kundan keyin sur tog'ining o'nkirda uchrashishga va'dalashib uningga uloqlarni topshirib berib bu yoqqa chiqqan edi rost degandek dushanba kuni tong saharda ya'ni hijriyining birinchi yili rabiul avval ayning birinchi kuni milodiya 622 yili 9 ayning 16 kuni Abdullah ibn Urayqit ikki tuguni yetilab Sur tig'ining yanada paydo bo'ldi. Bu chog'da Abu Bakr Rasulullohga "Sava otam pidodur, ey Rasululloh, bu ikki tuguning birini tanlag'in" dedi va Rasulullohning oldiga u ikki tuguning islirakini tangladi. Rasululloh uningga buludu, pulga olay" dedi. asmo binti abu bakri otasi bilan rasulullohga ularning safar tayyorligini elib chiqqan edi biroq u uzug'liq silib chiqqan qochig'a bog'lanchi bekitishni unutib qopdi ular mong'ili tamshalganda uzug'liq bor bo'xchini yuk toqqa esib qo'ymoqchi bo'lib edi mumkin bo'lmay qoldi shunga u darhol beshidagi o'rimi chechini ikkiga ayirib birini kesibla ozuqliq qachisini tugiga esib berdi va yana birini o'z joyiga o'rib qo'ydi shundan e'tiboran u zotun natoqayn ya'ni qo'sh ko'kulliq deb ataldi ondan ular yurib ketdi va ular bilan omir ibn fuhayrmu birga yo'lga chiqdi yo'l boshlag'uchi ularni dengiz sohili tarafga boshlab mondi abdulloh ibn urayqitning ularni g'ordan chiqibla udul boshlab mongan yo'li u avval janubga qarab yaman tarafga davomliq ilgariladi oldin g'arbga burilib dengiz sohiliga qarab mondi hatto bir chog'da kishilar ancha bilib ketmaydigan bir yo'lga yetib berib edi qizil dengiz bo'yiga yaqin bir yerdan shimolga burildi va u yerda odamlar kamdan kam mongdigan bir yo'llardan boshlab mondi ibn ishoq rasulullohning mushu yo'l ustida besib o'tgan o'tang va yarjoy nomlarini tilga ilib mundoq dedi yo'l boshlig'ichi ularni jilg'idan ilib chiqqandan keyin davomliq makkaning tuvan tom tarafiga boshlab mondi Ondan ular bilan dengiz sohili tarafga burilib o'smon degan yerning ostidagi bir yo'lni kesib o'tdi Ondan ularni amaj degan yerning tuvan tarafi bilan boshlab minib u yerdan qadid degan yerga bordi qadiddan o'tgandan keyin yana yo'lni kesib o'tib xarar murra davuni ondan laqaf qatorliq joylarni besib o'tdi Ondan ular bilan Laqaf qo'nalg'isi degan joyning qop o'tirisidan kesib o'tdi. Ondan Marja Humajoh degan yer bilan elib mengib, u yerdan Marja G'uzil G'uzvayn, ondan Batnu Zikshar degan joydan, ondan Jadajib degan yerdan Onundan keyin Ajrat degan joy bilan boshlab mengib, u yerdan Zisalam degan joyga keldi. Ondan u yerdan yana ilgirlab mengib, Obid degan joyga keldi. U yerdan Foja degan joyga o'tib, oldin araj degan joyga tushdi arajdan qo'zg'ilib rakuba degan joyning o'ng tarafi bilan saniyatul oir degan joydan o'tdi oldin badni rasam degan joyga berib tushdi va u yerdan quboga kirib ketdi yo'l ustida yuz bergan voqealar birinchi imom buxoriy abu bakriy roziyallohu anhudan naql qilgan hadisda mundoq degan biz butun bir kecha atsi atigandan toki olam tush bo'lganga qadar yo'l yurdik hatto bir chog'da kun tik tush bo'lib yo'llar tinchlanib to'la terim odam uchirmaydigan bo'lib edi shu asnoda bizga yiroqdan cho'ng bir tosh ko'rindi biz uning soya tashlagan tarafiga o'tib tushdik man rasulullohga o'z qo'lim bilan orom oladigan joy rasladimda uzun bir chaponni selib xulislo ey rasululloh man atrofni kuzday dedim shuning bilan rasululloh uxlab qoldi Men turib atrofni kuzatdim bir chog'da bir padachi bola qo'yini biz tarafga udil haydab keldi aslida u umi bizga o'xshash soidasi uchun kelgan ekan man uningdan ey qo'ychi bola kimning qo'yi bu deb so'radim u "Makkalik dedimi yoki madinalik dedimi bir kishining qo'yi dedi Men: qo'ylaring orasida semiz qo'y bormi dedim u ha bor dedi man soqili bo'landi desam u bo'ladi dedi va berib bir qo'yni tutdi man uningga qo'yning amchikini topichoqlardan va maynat yung terilardan tozlatib ondan soqqin dedim u yenidagi bir toshqochiga ozroq sut sig'ib berdi manda rasulullohning tahorat elishi va suv ichishi uchun elvolgan bir qochi bor edi sutni shu qochaga quyib elib keldim man uni totliq uyqusidan uyg'otishni xohlamaytdim lekin u mening kelishimga uyg'ondi shuning bilan sutga ozroq suv quyib osti tarafini sug'utdim va sut isila ey rasululloh dedim rasululloh sutni qo'limdan elib ichdi man uning ichishidan mamnun bo'ldim ondin u mang'digan vaqt bo'lmadimi deb so'radi man ha mangadigan vaqt bo'ldi dedim shuning bilan yana bu yerdan qo'zg'ilib yo'limizga ravon bo'ldik ikkinchi abu bakrning odati u yo'l bo'yi tugisini rasulullohning tugisining kaniga chetib mang'atdi abu bakri hamma odam taniydigan ma'ruf kishi edi rasululloh bo'lsa texi yosh boshqa yurtning odamlari uni ancha ko'p tunib ketmaydi Shunga yo'lda uchirgan ba'zi kishilar Abu Bakridan oldingizdagi bu kishi kim deb so'rab qoladi. Abu Bakri u mening yo'lboshchim deb javob beradi. Tuqmaganlar uni safar yo'lini deydi deb o'ylab qoladi. Ammo u hidoyat yo'lini maqsad qiladi. ولم يخضع ولم يركع وما نال أسوتنا على المنهاج والصانا لأجل الحق كم بذلا وكم قاسى وكم عانى وكم قد ذاق في ألم من الإيذاء ألوانا فلم يخنع Aziz radio anlıqçı qarindaşlar, Diqqətinizlər qarindişimiz Abdusalamның dəvətində bolsun.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 Alhamdulillah sizlar ayol turishligin, ana shu ojiza turishligin. Alloh haq subhanahu va taolo dinni gulnishiga yordam beradigan, Alloh subhanahu va taoloning tavhid kalimasini tarqatish uchun yordam beradigan, islom yugurib ko'taradigan ana shunda ayollardan bo'libsizlar. Mana bu Allohning sizlarga bergan katta fazli. Bu ne'matga Allohga ko'p shukr aytinglar. Alloh subhanahu va taologa bu ne'matga shukr aytsak, Alloh subhanahu va taolo albatta ne'matini ziyoda qilib beradi. Alhamdulillah Allohning diniga yordam beryapsizlar. Mana shu Alloh subhanahu va taolo sizlarni shu darajada izzatladiki, o'zingizlarning dini mukammal amal qiladigan bir diyorga Alloh subhanahu va taolo sizlarni nasib qildi. Alhamdulillah. Hijrat ne'matlarini muyassar qildi sizlarni. Ijobinglarga mukammal ijobinglarni yo'g'yalaydigan Alloh subhanahu taolo buyurgan barliq buyruqlar kuchinglarning kishi amal qilaydigan, Alloh to'sqan ishlardan yana oladigan, shariat tatbiq qilinadigan o'zinglarning farzandlarini, kelgusi islom ummatining farliq o'g'lonlarini islomiy madrasalarda, islomiy hayotlarda, islomiy jamiyatlarda tarbiyalash ne'matiga Alloh subhanahu va taolo sizlarni muyassar qildi. Mana o'ylab boqayli ya sizlar. Biz vatandan chiqish oldida qandoq edik? Bir hijobimizni artganlik uchun, hijob qilganligimiz uchun Alloh subhanahu taolo buyurgan hijob ibodatini qilganligimiz uchun turmularga nurg'un asilimiz sulangan. Nurg'un asillarimiz shu sabablik hatto o'zining ota-onalari tomonidan dushman tutilgan, urug' tuqqanlar tomonidan dushman tutilgan. Ani shu holatlarni kechirgan. Alhamdulillah Allah subhanahu taolo kufr diyardan, shirk diyardan sizlarni qutuldirib, islomiy diyarga, islom shariatiga amal qila oladigan ana shundoq bir maydonga sizlarni muyassar qildi. Buningga Alloh shukr aytinglar. O'zimizning orqasiga qarab baqaylik. Sharqiy Turkistondagi musulmon asinglarimizga hamshirlarimizga qarab baqaylik. Ular nima mushaqqatlarni chekayotdi? Ular nima kunlarni ko'ryotdi? Kafirlarning qarz kamerlarda, zindonlarda ana shu bechora musulmon asinglarimiz yetyotdi. Bizni Allah subhanahu wa Taala bu kamchilikka qutuldirdi, lekin biz ana shu orqamizga oz singillarimizni bizlarninki ayrilmas bir qismimiz bo'lgan ana shu oz singillarimizni unutib qolmaylik ular bilan biz bir jasad ular tatgan musibat bizni tatgan musibatimiz ana shu hijratga sizlarga o'xshash intilayotgan hijratga chiqsam bo'ladi deb yurayotgan oz singillarimiz minglab minglab oz singillarimiz bor shu diniga amal qilmaganligi uchun hijobi xatarga uchirganligi uchun hijob qilolmaganligi uchun Qur'oni Karimning buyruqlariga amal qilinmaganligi uchun shu yurtlardan ayrilishga ko'plagan kuchlarni sarf qilib turib hijratga qodir bo'lmayotgan osinglarimizni o'ylaylik osinglar. Sizlar va bizlarni Alloh subhanahu taolo shu hijrat ne'matiga muyassar qilgan ekan, biz buning shukr qilish bilan birga ana shu bizning orqamizda qolib qolgan Ani shu ijatga qodir bo'lmay qilayotgan, ani shu osinglarimizga duoda bo'lishimiz, ularga yordam berishimiz, o'sha shu bechora osinglarimizni qutildirish uchun amaliy ravishda harakat qilishimiz kerak. Biz kamchilikka qutulgandan keyin orqadagilarni unutib qolishimiz bizning ne'matga noshukrlik qilganligimiz va islom ummatining oldidagi majburiyatlarimizni unutib qolganligimiz. bizning Alloh subhanahu va taolaning oldidagi majburiyatlarimiz bor, Allohga ado qiladigan va butun islom ummatining oldidagi majburiyatlarimiz bor. Xususan shu jumladan Sharqi Turkistonni o'zimiz ko'rib chiqayotgan minglab osillarimizningki qan qon yig'layotganligini o'zimiz ko'rib chiqdik ana shularni oldidagi diniy ustozlarimizni oldidagi majburiyatlarimiz bor bizning ana shularni ado qilib yashashimiz kerak bu hayotda shuning uchun ya singlar biz bu kamchilikka chiqdik deb noshukurlik qilib qolmaydi mustahkam turayli bu yo'lda allohga shukur qilayli bu ibodatlar e, bu bergan ne'matlarga va o'zimizning boylig'ini islom diniga atayli va vatandan chiqish oldida Alloh subhanahu taologa bergan ahdlarimizni hargiz hargiz unutib qolmaylik. Biz vatandan chiqish oldida Allohga nima nima ahdlarni Ey Alloh, sen bizni mushu shirik diyardan, kufri diyardan qutuldirsang hijobimni olsam, sen buyurgan hijob ibodatni qilsam, sen buyurgan boshqa ibodatlarni qilsam, farzandimni islomiy tarbiyalasam, islomiy jamiyatda, islomiy madrasalarda tarbiyalasam, mana bu farzandim islom davlatiningki yetakchilari, musulmonlarning yetakchilari bo'lib yetishib chiqsa deb, ana shunda ahlini bagami bamiganmi biz? Ana shu shirklardan qutulsam, sening diningga yordam bersam, sening dining sening diningning gullanishi uchun yordam bersam, mujohidlarga yordam bersam, mujohidlarning xizmatini qilsam deb, ana shunda ahlini birib chiqqanmi, chiqmaganmi biz? hech bir ish qilgan ekanmisa, mujohidlarning kiyim-kechaklarini yupirman deb nurg'un asinglimizning ahdi berganligini biz vatanni ko'rgan mana. Mana bu yerda o'tirgan asinglimiz ham ana shundoq ilg'ar fazilatli asinglimiz deb o'ylaymiz. Ham shunday ahdilarni Allohga bergandan keyin, Alloh subhanahu va taolo ularning sodiqligini bilgandan keyin, Alloh hidayat ne'matiga muyassar qilgan asinglimiz deb o'ylaymiz. Shuning uchun ey asinglar, shu vatandan chiqish oldida Allohga bergan ahdlarimizni unutib qolmaylik. Allah Kur'an-ı Kerim'de diyor ki innel ahde kana mes'ûle. Şek şüphesiz ki ahde her kandak bir ahde. Sorak kılınırgan iş oldu deydi Allah subhanahu Taala. Mana biz vatanın çıkış aldıda bergen ahdirlerimiz bir birlep sorulmuş şu ahdirlerimizin. Bu şu şirik diyarından kutulsak, üzümüz dinine amel kılsak, mücahitlara yardım versek, Allah'ın dinini güllendirsek, üzümüzden bar imkanlarını çıkarsak, perzentlerimizi Allah yolunda kurban kılsak ve mana shu bizlarga o'xshash izlayotgan butun dunyodagi musulmon och singillarimizni hamshirlarimizni qutuldirsak degan ana shu ahdilarimizni tutib mayli alloh subhanava taolo sizlardan rozi bo'lsin ey och singillar Üzənglə ayal turuşluğun, üzənglə acizə, biçarə turuşluğun Allah'ın dinini güllendiriş üçün, Allah subhanahu wa ta'ala'nın ki tevhid kelimesini güllendiriş üçün, en üzənglərin həssini qoşdanla, üzənglərin barlığını atadanlamış yolda, üzənglərin həminəsini qurban qıldanla, hətta bəzilərinlə yoldaşlarından ayrıldanla, bəzilərinlə üzənglərin pərzətlərindən ayrıldanla, hətta atanlarınladın, həmmə süyümlük dərsinlərinladın, vətənlərinladın, həminəsilərinladın ayrıldanla. Və lakin Allah subhanahu wa ta'ala'nın ki, Rahmetinden biz bu hicret nimetini müyesser bulduk. Bu ayrılışımızın sebebi ne? Bunu herkes unutup kalmayın. Ve bu nimetke herkes naşkürlük kılmayın. Bu nimetki şükür kılaylı. Allah subhanahu tekimiz ziyade kıpırdı ya Allah. Allah etti ki la in şekertum la azidennekum ve la in kefertum inna azabi leşedid. Eğer sizler men bergen nimetke şükür kılsanlar elbette çokum ziyade kıpırman dedi Allah subhanahu teala. agar sizlar menbaga ne'matlarimga noshukrlik qilsanglar, tuzqo'rlik qilsanglar, mening azobim albatta qattiqdir deb Alloh subhanahu taolo shunda bayon qilgan. Agar biz Allohning bergan bu hijrat ne'matlariga, bu Alloh subhanahu taoloninki dinni gullantirish uchun aslimizni qo'shishdan iborat bo'lgan bu ne'matlarga Alloh subhanahu taoloning shukr qilsak Alloh tig'imiz yodi qilib turdi. Bizning iymonimizni mustahkam qildi. Bizni bu hayot dunyoda iymon bilan o'zi rozi bo'ladigan, o'zi yaxshi ko'radigan ibodatlar bilan mustahkam qiladi va o'zi yaxshi ko'rgan holatda bizni o'zining dargohiga olib ketadi Alloh subhanahu va taolo. Agar biz bu ne'matlarni tunamasak, noshukr qilsak, Alloh subhanahu va taolo bu ne'matni tatib qo'ydi bizni va Allohning azobi qattiq. Allah aytadiki: "Zalika bi anna Alloha lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ani shunda bulishi, ani shunda azoblarning tushishi shuning uchundirki Alloh subhanahu va taolo bir bir qavmga bergan ne'matini tatib olib qo'ydigan bo'lmadi. Hattoki ular o'zining nafsini o'zgartmaguncha. Ular o'zini o'zgartib, Allohning bergan ne'matlariga noshukrlik qilib, tuzkorlik qilgan vaqtimizda Alloh subhanahu va taolo ularga bergan ne'matlarni tatib olib qo'ydi. Ammo Allohga Alloh subhanahu va taoloning bergan ne'matlariga shukr qilgan bandalar bo'ldi ekan, Alloh bergan yaxshi ne'matlarni bandalardan hargiz Tatib qo'ymaydi. Tortib qo'ydi Alloh. Nima uchun tortib qo'ydi ekan? Faqat biz noshukur qilsak tortib qo'ydi. Bo'lmasa, hargiz Alloh bizga bergan ne'matlarni elib olmaydi. Bu ne'matlarda tiximiz ziyoda bo'lishimiz Alloh yordam berdi. Shuning uchun ey aziz singillar, Sizlar hijrat ne'matiga muyassar bo'ldinglar, jihad ne'matiga muyassar bo'ldinglar, mujohidlarga yordam beradigan ne'matlarga muyassar bo'ldinglar. islom yukini ko'taryapsizlar sizlar yasinglar. Bu eng katta fazilat, katta ne'mat bu. Bu bizning dunyodagi darajalarimizni o'stiradigan, qiyomatga darajalarimizni o'stiradigan fazilatlik amal bu. Shuning uchun bizning jannatdagi darajamizni o'stiradigan Allohning bilan Allohningki e, muhabbatiga erishishga sababchi bo'lgan bu ne'matlarga muyassar bo'lganligimizga ko'plab shukr aytaylik ya singillar. Buning shukrani ado qilish, alhamdulillah deb qilishlardan bo'lmagan ya singillar. Balki amaliy ravishda javorih a'zolarimiz bilan amaliy ravishda xizmat qilishdan bo'ldi. tillarimizni shu ne'matlarga shukronasini ado qilib alhamdulillah deymiz. Va lekin amali xizmat qilishimiz kerak islom dini uchun. Qo'limizdan kelishicha qaysi imkoniyatimiz bo'lsa shu imkoniyatimizni chiqarib turib xizmat qilishimiz kerak. Hech bo'lmaganda bir o'zimizning yo'ldoshlariga sen Alloh yo'lda chiqqin, nimelerimizni sarqısak qilayli har qandaq narsalarimizni qurbon qilsak qilayli sen Allah yolda xotirjam çıktın. Menin xotirjam bo'lgin men Allah'ın rahmati bilan shundoq bir kangri diyorga chiqdim lekin mening orqamda qolib qolgan nurg'un musulmon singillarimiz nurg'un hamshiralarim bor manga o'xshash ana shularni qutuldirish uchun sen hareket qilgin sen Allah yolda cihat qilgin deb erlarimizni yo'ldoshlarimizni atayli Ve o'zimizning farzandini atayli şu yo'lda и farzandim chiqqin manga o'xshash nurg'un anına, nurg'un ayalla. kafirlarning turmurini deyotdi. Ularning hijoblari tartib qilinayotdi. Ularning ar nomuslari tajovuz uchrayotdi. Ar nomuslari dafsanda qilinayotdi. Sen ulanı qutultirish uchun harakat qilgin. Alloh sana buyruqqan jihad ibodatini ado qilgin farzandim. Sen qurban bo'lgin bu yo'lda deb farzandlarimizni otaylik shu yo'lda. Mana bu ham eng cho'ng xizmat. Ya sinalloh. Mana bu yerda turayotgan erkaklar ham erlar ana shu vatandagi ayollari, vatandagi onalari sen Alloh yo'lda chiqqin deb intildirgan onalari bo'lg'achqa Әне hani şu Allah yolda çıkın. kurban сізді Allah yolda Allah yolda Аллах жолда атып еттім дейдіған анылар болғачқа, мана бұл әрлер шыққан. Әне шұндақ анылар бұланы чықшығы сәбәпчі болған. biz hem bu cihat meydan turuptu biz özümüzün farzatlarını Allah yolda atayın. Bu farzatlarımızdan dünyada görüşemeyenlikimizge, dünyada yenimizi bulan bulanmalıkımızga işimiz pişip kalmasın. Mana farzatlardan ayrılgan nurgun nurgun asıqlarımız var. Ulan unutup biz. Biz elhamdülillah İslam diniga amal bir diyarda. Va lekin bizning ayrilmas bir qismimiz bo'lgan musulmon oz singillarimiz qarlinayotdi. Ular ham bu izzat ne'matiga erishish uchun biz harakat qilishimiz kerak. Ular ham islom diniga mukammal amal qiladigan, ana shunday bir holatga chiqish uchun biz o'zimizdan balon atishimiz kerak bu yo'lda. o'zimizni qurbon qilishimiz kerak, o'zimizning ota-onalarni qurbon qilishimiz kerak, o'zimizning farzandlarni qurbon qilishimiz kerak, o'zimizning yo'ldoshlarini, ayollarni qurbon qilishimiz kerak bu yo'lda. Mana bu din, islom dini ana shundoq qurban berish bilan gullanadi. ana bu islom din ana shundoq qallarni oqtirishdan, ana islom din o'zining balini ataydigan ayollarning chiqishidan gullanadi bu islom dini. islom dini uchun özlerinin kallarını aktıralaydıgan, İslam'ın için özlerinin farzatlarını atayalaydıgan, İslam'ın için özlerinin yoldaşlarını, erlerini atayalaydıgan, en içinde salih kişiler sebeplik bana bu İslam dini güllününü. Özümüzden barlığını İslam dini katayla yazsın Allah. Bütün dünyadaki izilevatkan ustazlarımızı, dini alimlerimizni, bizlerge dinin yetip giriş için sebepçi olavatkan dini ölümalarımızı, kırımdaşlarımızı, ağaç sınırlarımızı, hemşerilerimizi unutupkan baylı. Мен ayolgo deb bunda o'tirib qolmayli. Sizlarga o'xshash ayollar islom dinida o'zining haslini qo'shib kelgan ilgirdan boshlab. Mana qarayli Ibrohim alayhisolamning ayoli Hajar onamizga. Ibrohim alayhisolamning ayoli Hajar onamiz Ibrohim alayhisolam Makka mukarramiga hozirgi Makka mukarrami cho'l bayovon edi, qumluq, hech kim yo'q, insonni yo'q, sumi yo'q shunda bir joyga hijrat qildirib akab qolgan vaqtimizda ana шу yerda Allohning buyrug'i sallamna deb taslim bo'lib qolib Allah ani şundak İbrahim Aleyhisselam'ın ayala Hacer anımızın sadıklığını kökenden kin, ani şu Hacer anımızga bu dünyada hem şunda izzetlerini berdi ki devri kıyamet günü in, in, boğan insanlar et olup çıkan zemzem suyunu ani şu Hacer anımızga çıkıp verdi Allah subhanahu wa ta'ala. Ve kıyamet günü onun ecrini kançak ziyade kılan Allah subhanahu wa ta'ala. Bunu bu hayatı dünyada hemimiz dünyanın etraf etraf devletlerine et olup apırdıkan zemzem suyunu Allah subhanahu wa ta'ala ani şu Hacer anımızga çıkıp vergen bana. Nima uchun? Allohning buyruqiga amal qilganlik uchun. O'zining farzandini Alloh yo'lda otayolgan hojiralarimiz. Mana Ibrohim alayhisalom o'zining farzandi Ismoil alayhisalomni qurban qilishni tushunib ko'rib, qurban qilishga qilmagan vaqtimizda hojiralarimiz sallamdan deb taslim bo'lgan. Mana bugungi ayollar ham, bugungi onalar ham shunday bo'lgan bo'lsa, o'zining farzandini Alloh yo'lida qurban qiladigan bo'lsa, mana bu din gunnini qarindoshlar. Mana hozir ham o'ylaymizki, mana bu jihat maydoni yurayotgan butun islomiy diyorlarda islom uchun xizmat qilayotgan barliq mujohid ayollarni ana otgan shu onalar Hajar onamiz yetgan ajriga yetkisi. Ana shu farzandlarni Alloh yo'lida xizmat qilish uchun otayotgan, qurbon qilayotgan barliq ota-onalar Ibrohim alayhisalom Hajar onamiz yetgan ajriga yetkisi inshaalloh. Mana bu islom dini ani shundoq o'zining jonlarini, o'zining farzandlarini Alloh yo'lida qurbon qila oladigan fidokor ota-onalar sababli islom dini gullanadi. Alloh subhanahu va taolo o'zining bandalariga ani shundoq mehribondir. Va yana shundoq o'zining hasillarni islom dinini qo'shgan ayollarning qatoridan Xadija radhiyallohu anha Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dastlabki vahiy kelgan vaqtni o'zi qanda tasalli berdi. Hammamiz bilamiz. Va yana shundoq ayollarning qatoridan Ummu Salima radhiyallohu anha Ummu Salima radhiyallohu anha qanday yordam berdi? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Hudaybiya sulhini tuzdi. Hudaybiya sulhini tuzgandan keyin musulmonlarga buyruq tushirdi, ashoblarga qurbonlik qilishga, chashni tushirib, tushirishga buyurdi. Ihrom shunday qilib ihromdan chiqishga buyurdi. Lekin ashoblar buni qabul qila olmadi. Shu vaqtda o'zi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam buyruqni anglamagan sahobalarga ochchig'i kelgan holatda Ummu Salima radhiyallohu anha yangi kirdi, kelib bu qavm halok bo'lib ketdi. Peygamberinin cebine anlamadı bu adep. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şunda kayga vaktinde Ümmü Selime radıyallahu anh'a dedi de Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en evvelde özünüz kılın. Kurbanlık kılın, çeçinizi düşürün. Eshabların sizge ergişiydi dedi. Ve emniyette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şunda kılıvedi. Sahabeler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ergeçti. Bana Allah'ın azabından kurtulup kaldı. Bütün sahabelik kardeşler. Bir Müslüme ayalının belgen fikri sebeplik. Bana Müslüme ayallar, yani İslam dinin en şunlar fikirlerini biliş gerek. siz uyda qilib qiling, uni qilib biring, bu narsani uyga qilib biring, uni qilib biring, ma narsani bunda qilib biring deb ko'p bunda dunyoviy narsalardan tarbiyalamasin arlarni ana shunday oliy himmat bilan islom dinini yuqori ko'taradigan holatda tarbiyalash kerak. Ayollarningki islom dinini maslahat berish huquqi bor qarindoshlar. Ana Ummu Salima radhiyallohu anha o'xshash. Ana shunday maslahat beraylik islom dini uchun maslahat bersak. Shu onamiz Ummu Salima radhiyallohu anhaning bergan bir maslahati orqali Bütün sahabeler şu çağda nicatlık kırıştı bana. Biz hem İslam'ın gemini şunda yeyle yaşsınlar. İslam için en şundak danışman fikirimiz olsun bireyle. Lekin bugünkünde olmasa İmer radıyallahu anh'a kabe ayallah boğan olsa İslam ümmeti bugünkü alet kep kalmasını. Ve lekin Allah subhanahu sorayımız ki Ümmü Selime radıyallahu anh'a Kabe ayarlarını çıkarıp birişine ve bu yerde oturatkan ağaç sınırlarımızı hem en şundak Ümmü Selime, Kabe, Ümmü Selime radıyallahu anh'a Kabe ağaç sınırlar kıp birişine Allah subhanahu sorayımız. Allah'ın rahmeti kendine. İnşallah Allah subhanahu ta'ala fazl merhametini sorayımız ki Allah şunda ayarlarını çıkarıp versin. Bizlerge yerden biradigan, bizlerge İslam dinini yükünü kütüreşke yerden biralaydigan, ana şunda ayarlarını çıkarıp versin. Bizlerni İslam dinini qayturdigan, bizlerni İslam dininde yükünü kütüreşke tosalgı buldigan ayarlarını emas, belki İslam dini uchun xizmat qilishimizga yordam beradigan, bizlarni intildiradigan, bizlarning ko'nglimizni xotirjam qiladigan, bizlarga ma'naviy moddiy jihatda yordam beradigan ayollarni, onalarni, oz singillarimizni Alloh subhanahu taolo ko'plab ko'plab chiqarib bersin. Ani shundoq ayollar, shundoq anlar chiqadigan bo'lsa, inshaalloh islom ummati gullanadi qarindoshlar. islomiy davlat quladi, islomiy jamiyat barpo bo'ladi, islom ummatining kelgusi farzandlari, islom ummatining kelgusi yetakchilarini tarbiyalaydigan sharoit hozir hozirlanadi va shuning bilan birga butun dunyodagi mustajab qarindoshimizni qutuldirish ne'matiga muyassar bo'lamiz. Allohning buyruqlariga mukammal amal qilish ne'matiga muyassar bo'lamiz. Inshaalloh. Mana bu ayollarning islom dinidagi fazilatlari mana. Qarayli Umma Habiba radhiyallohu anhaga, Ummul mu'minin Umma Habiba radhiyallohu anhaga. Bir kunisi Abu Sufyan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning uyiga kelib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'tirmoqchi bo'lgan ko'bida o'tirmoqchi bo'ldi. Abu Sufyanning qizi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ayoli Umma Habiba radhiyallohu anha nimada? Abu Sufyanga o'zining otisiga qarindoshlar sen nijissan rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'ltirgan ko'bida o'ltirishga loyiq emassan deb o'zining otisini rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'ltirgan ko'bida o'ltirib qo'ymadi mana bu islom dini o'zining otisi bo'lsin o'zining urug' tuqqanlari bo'lsin kim bo'lishidan qat'iy nazar islom dininingki buyruqlarga amal qilib yashagan va Alloh va uning rasuliga bo'lgan muhabbatini izhor qilib yashagan ularning qalbida ota-ona muhabbati bo'lsa emas balki Alloh va uning rasulining muhabbati eng chonqur qatlamni egallagan ularning Rasululloh sallallohu alayhi vasallam iri bo'lganlik uchun irga amroq qilib o'ltirmagan demadi. Balki aqidaviy gapni o'tirib qo'ydi qarindoshlar. O'zining otisqa, sen nijiz kafir, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'ltirgan ko'pida o'ltirishga loyiq emassan dedi. Qani bugungi Umm Habiba radhiyallohu anha o'xshash musulmon oychi singillarimiz o'zining otasi, ota-onasi musulmon kafir bo'lsa, o'zining ota-onasi murtad bo'lsa, o'zining ota-onasi kofir organlarda ishlasa, shularga yordam berib, shular bilan birga apoq-chapoq qilib yurib ketganlar, bu islom dininingki talab taqozosi emas bu aytinglar Islom dinning nima ekanligini tushuntirishimiz kerak ularga. Bir ayol o'zining ota-on otasiga shunday gapni ayta Nima uchun iymoni bor ularning? Alloh subhanahu va taolo shu darajada iymonni ato qilib ularga. Va undan boshqa Yarmuk jangida ayollar Yarmuk jangida qatnashgan ya Rasululloh. ayollar ko'plagan jangga katmaşkan, Uhud jangi ayollar katmaşkan. Yardalarini tinchqi yordam berish va uni boshqa sutishib berish deganga o'xshash ishlar qatnashgan ayollar. Va uningdan boshqa yarmuk jangiga ham ayollarning qatnashganligi bayon qilingan. Yarmuk jangida ayollar jangga qatnashdi. Ularning ulanın nima bolu dese, yarmuk jangga qatnashib, ana shu jangdan chiginmakchi bo'lgan, jangdan chiginishni iroda qilgan erlarni jang maydoniga urib, tayoqlar bilan qo'llab kirgizib atgan. Ayollar ana hani shunday shijoatlik bo'lgan jang maydonini qochma deb ana shunday qo'g'lab jang maydoniga kirgizayotgan erlarni ana shunday vazifalarni o'tagan Bugün bugungi kundachu bugungi kunda ana shu jang maydonlarga o'zimizning jang e, maydonlarga qatnashib ularni intildirish emas jang maydoniga kirgizish emas balki jang maydoniga mengayotgan farzandlarimizni to'sayotgan jang maydoniga mengayotgan erlarimizni yo'ldoshlarimizni to'sayotgan ayollar nim bo'lib ketsin hali saklasın. İyi açsın Allah. İyi hamshirlar İyi anına. bizning mecburiyetlerimiz intayin ig'ir ana shu yarmiq jangiga Jarmuk jang qatnashgan ayollarga o'xshash, biz ham erlarimizni ana shundoq intildirsak jangga, ana shu jangdan qochganlarni, qochishni iroda qilganlarni ana shundoq qo'g'lab urib kigizib olsak, mana islom dini gullanadi. Islom dini ana shundoq ayollarga muhtoj. Ana shundoq ayollarningki qo'shgan tuhfalar orqali islom dini gullangan. Mana ayollarning islom dini qo'shgan tuhfalar oz emas tarixda qarindoshlar. Umma Atiya radhiyallohu anha shunday aytdiki, "Men 7 qitim Rasululloh sollallohu alayhi vasallam g'azab qatnashqaydim" dedi. bir ayol yetti qatam katmış kaydım dedi. vasallam qatnashqaydim deydi. şu erkaklarchi shu ayollarchak immati mi? Bir qatim jihad katmış boqqan bir qatim jihad katmış boqmagan erkekler nurg'un turibdi hozir. Bir ayollar shu gapni shu so'zni qilyotdi. Men yetti qatim Rasululloh sallallohu alayhi vasallam jang qatnashqaydim, g'azat qilib. Mana İslam ummati tarixda aylab bolsun, ayallab bolsun, o'zining vazifalarini tunugan, o'zining Allohning oldidagi majburiyatlarini ado qilib kelgan. Va uningdan boshqa Abu Qudama al-Shami aytib bergan bir qissada nihoyat ibratli bir so'z bor. Abu Qudama al-Shami jihodga musulmonlarni targ'ib qilayotgan vaqtingizda shaharda aylanib yurgan vaqtingizda shu e, yerda bir ayol uchraydi. Shu ayol to'shbog'ni birida, ya'ni o'zining chechidan bir to'shbog' yasgan ekan, shu jang maydoniga ayollar chiqishga ijozat bo'lmaganligi uchun shu chechim bo'lsin chiqsin deb ana shu chachdan bir to'shbaq yasab bergan bir ayolning qissasi bor qarindoshlar bu uzun qissa biz xulosalab aytamizki bu ayolning eri shahid bo'lgan urug' tuqqanlari shahid bo'lgan bir farzandi qolgan 15 yoshlik bir farzandi yana bir qizi bor edi 15 yoshlik farzandi hofiz Qur'on edi va o'q ya atalaydigan o'q etishdan mergan edi Shu ayol aytdiki, "Mening shu 15 yoshga kirgan bir farzandim bor, shuni jihad bilan olib chiqing. Uning dadasi ham shahid bo'lib ketgan, urug' tuqqanlari ham shahid bo'lib ketgan. Shuni jang maydoniga olib chiqing" deb, ana shunday yalurgan Abu Qudam al-Chamiyga, Abu Qudam al-Chamiy e, ma'qul deb shu ayolni boshini olib chiqmoqchi bo'lgan. Ana shu ayol ham bu qissadan oldigan xulosamiz o'zining eri shahid bo'lib shahid bo'lib qaramasdan, o'zining urug' tuqqanlari shahid bo'lib qaramasdan, o'zining farzandini Alloh yo'lida atagan mana. va shu jangda balas qaytganki sen shahid shahid bo'lib qaytgin degandek ana shunday rig'batlantirib jangga kirgizgan. Bu bala ham Allohning rahmati bilan shu jangda shahid bo'lgan. Mana bu ayol hamma narsalardan ayrilgan shu jang shu kunisi. O'zining farzandlarini Allah yo'lda atgan. Bir farzand qolganda shu ayolga yordam berayligidek. Ana shu farzandni ham Alloh yo'lda atayotgan. Mana biz ham ana shu ayolga o'xshash o'zimizning farzandlarini Alloh yo'lida atiya oladigan holatdiki musulmonlardan bo'lishga tirishaydi. Mana undan boshqa Abu Jahilni o'ltagan yosh bolalarni tarbiyalagan ham kimlar? Ani shunda onalarimiz, shunda osinlarimiz qarindoshlar. Ani shunga o'xshash undan boshqa Imom Hasan, Imom Husaynlarni tarbiyalagan kimlar? Fatima radhiyallohu anh'a o'xshash ani shundaq solih onalarimiz. va undan boshqa islom yuklarini ko'tarayotgan nurg'un kişilerin tarbiyalab çıkan kimlar en shundoq salih onalarimiz qarindoshlar mana bu jamiyatning islom bo'lib cemiyetin İslami islomiy holatda en ana salih solih salih solih salih solih ayollar sababchi Çünkü anıla onalar İslam ümmetinin ummatining olan bo'lgan ki birinci ustozi hozirgi islom ummati yetakchilarininki ustozlari ham kelgusi islom ummatining yetakchilarininki ustozlari islom erkaklarining ustozlari birinchi ustozlari kim ha onana bo'ladi uydagi anana ana shularni solih tarbiyalaydigan bo'lsa ana shularni qurbon berishga tayyor holatda tarbiyalaydigan bo'lsa ana shularni shundoq oliy himmatli tarbiyalaydigan bo'lsa mana bular kelgusi islom ummatining yetakchilari bo'la oladi islom ummatining yuklarini ko'tara oladi manı. Şunun için İslam dininin ki İslam bulup tarış için, cemiyetinin İslami buluş için yani şu ki ay Allah sebepçi buldu. Anılar sebepçi buldu. Perzentlerin anıları. Mana bu anılar İslami bolsa ailede bu ailenin İslami perzentle meydana çıkıyor. İslami perzentle İslam için kurban verdi. İslam için kurban verilen kişiler İslam'ını güllendirdi. İslam yüklerini götürdü bana. Onundan başka nurgun misallaba Tarihte İslam ayollarininki ki İslam dinin koşkan tövbelerini bayan berilgan Ve lekin biz bularni baqqan salik darsimiz so'zlab o'tab Lakin lekin şu ki biz ham tarixdagi ana shu İslam onalari İslam ayollari bergan qurbonliqlarni bilish uchun biz hem intilayla biz ulardan ulgu olaylik ya singillar uydagi farzandlarimizni islomni tarbiyalaylik öydeki aile yoldaşlarımızı, bulutma erlerimizni İslami halette bolsun deydiken biz, İslam gemini yedigan erlerden bolsun deydiken biz, ulağı menevi maddi cihetin yerden bireyli. Ulanın öydün köylünü umumen hatırcam kılaylı. Dünya ulan ulanı meşgul kıp koymaylı. Bu ayalla, öydeki ayalla, erlerini dünya ile meşgul kısmı kılalaydı, erlerini busun buzalaydı, yaş kısmı kılalaydı. Bu umumen hem ayalla şunlar demek emesmiz, lekin hani şunda ayalla erlerin shunda qildigan bo'lsa qila oladi. Ammo alhamdulillah lekin bu yerda o'tirgan oshig'larimizning hammasi o'zining yo'ldoshlarini, o'zining farzandlarini Alloh yo'lida otgan oshig'larimiz. Shuning uchun oshig'larimizdan so'raydiganimiz, onalarimizdan so'raydiganimiz erlarimizning islom ummatining g'amini yeydigan erlardan bo'lsin deydigan biz ularga ma'naviy moddiy jihatdan yordam beraylik. O'zimizning aylini Alloh yo'lida atayli, o'zimizning farzandlarini Alloh yo'lida atayli. O'zimiz bir imkoniyatlarimizni Alloh yolda taqdim qilayli, Allohning dinini ustun ko'tarilish uchun o'zimizniki bar imkoniyatlarni sarf qilayli. Mayli dunyoning qaysi joyida bo'lli, biz boshqa ishlar bilan mashg'ul bo'lsak, dunyo ishlari bilan mashg'ul bo'lsakmi, kunimiz o'tib ketadi, lekin islom ummatining g'amini yeb, islom yukini ko'tarib, islomning xizmatini qilib turib, ana shunda yashsak, jafo mushaqqat tortsakmi, kunimiz o'tadi. lekin dunyo bilan bo'lib kelsak Allohning azobiga uchrab qolamiz. Ammo jafo tasliqmi? Alloh subhanahu taolo buyurgan ibodatlarni qilsak, Allohning rahmatiga erishimiz, Alloh subhanahu taolo bizga ato qilgan mukofotlarga erishimiz ya Alloh. Shuning uchun barliq oz singlimizga, hamshirlarimizga bo'lgan xulosa so'zimiz shuningdan iboratki, mujohidlarga yordam beringlar o'zinglarning farzandlaringni chiqilish orqali hamma narsalarni qurbonlash orqali yordam beringlar va duo bilan yordam beringlar o'zinglarda bor imkonlarni chiqaringlar va shuning bilan birga duo qilish orqali ma'naviy moddiy jihatdan har tarafdan yordam beringlar mujohidlarni g'alaba nusrat kelish uchun mujohidlarninki jihad maydonlarida mustahkam turish uchun islom ummatining birligi uchun doim duoda bo'lib turinglar Va Alloh subhanahu va taoladan so'raymizki, Alloh subhanahu va taolo mushya turayotgan barliq och sig'inlarimizni, hijrat ne'mati bo'lgan barliq muhojir och sig'inlarimizni ana shu sahobi kabi ayollardan qilsin. Ana islom dinining g'amini yeydigan, islom uchun yordam bergan ayollardan qilsin va ularni hijrat maydonlarida mustahkam qilsin, ularni azdirib qo'ymasin Alloh subhanahu va taolo. Va Alloh subhanahu va taolo mana shu yerda turayotgan bo'lsin, butun dunyodagi barliq ayollarga, och haqiqiy islomni tushunish, islom dinining yukini ko'tarish ne'matligini muyassar qilsin Alloh subhanahu va taolo. va Alloh subhanahu va taoladan so'raymizki, butun dunyoda izlayotgan barliq ojiz hamshirlarimizni, dini qarindoshlarimizni Alloh subhanahu va taolo qutultirish ne'matiga muyassar qilsin va Alloh subhanahu va taolo shu izlayotgan ojiz o'z rahmatiga olsin. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin subhanakallohumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk jazakumulloh Aziz radio anglag'ich qarindoshlar, diqqatinglar islomiy she'rda bo'lsin. Oddiy turmush, oddiy hayot, isl axloq mujohid yosh yigitlardan taajjubman qaydin kelgan yoshlarga bu mardonalik tog'ut uchun bosh egishni numus bilgan egiz tog'lar yovuz dushman o'lim xavfi to'xtatolmas yo'llaridin hayva selib daydu biri kulib turib qechib kelar agar shahlar bu lazzatni qolsa sezib qo'lda qalich ot o'ynatar chavandozlar mardlikning sodiqlikning belgisi bu kim izlasa hurlik izzat saodatni ana maydon shundoqlarning ulgisi bu kisal qilib hayron qandoq yashash mumkin toqir tog'lar o'lim har dam qistab tursa mujohidlar chanqab qandoq ichmas sharbat ana jannat buloqlari qaynab tursa erkin hayot o'gitidu shijoatni құллық чеңі сіңген қылып қандақ сессон шірбе қылса қапәс ішіра болыр кала етіп көшеп сәміріп қандақ төкересін Cihat sadık iman uchun dalolat bo'l hadiyasi hurlik izzat g'urur vijdon zolimlarning halokati cihat bilan qilit uchun kirek faqat ko'mir qilqon sab tortilib otlar kishnab qilich chaqnab cennet için jakarchilar turshcha qirib kani hurdar oshiqlari kani himmat mard yigitlar qandoq yozsin qonlar qizzib hayajonliq ko'rinish bu mo'min uchun jannatlarning xushbo'ylari qalg'an purab iqin suvliq bog'lar aro shahlo ko'zlar kutib turgan sayda uchun bazma rastlab ya yetarlik emasmikin ajr uchun bandisidan rozi bo'lsa rabbi külüp. qonmas qalb iymoniga sodiq bo'lsa ushbu yo'lda rafi uchun minglab o'lib mardlarning erkaklarning maydoni bu sadoqatning ma'nisini rostdan bilgan qo'rqinchli emas o'lim topar bir kun lekin numus harliq ichra yetib kelgan aziz radio anglovchi qarindoshlar diqqatinglar birodarimiz abdulqahorning sarguzashtisining davomida bo'lsin ikki qo'yni chiqdi shuning bilan qo'yni so'ydik hammamiz hmm. hmm. ustozlim bor hmm. tez tez qo'yni so'ng u kuni demisima shu osmonda havoda shu shu amerikada uchqisizlar man o'zimning ko'gini to'rtni ko'rdimda to'rtta shunday aylanayotdi shu osmonda shu ustozim sal xotirjam bo'lolmadi u kuni bo'lolmay chunki e, turayotgan xiyimini tashlab sal pastkaroq tushib ketaylar deb shuning bilan Шу хемеден тақрибан бір 500 метр ма жырақлықта бір дарақны асты кіріп, бір адам ашпәз боп қалдығанға, яны басқа бұрадарлы ашак беріп отырдығанғанда. Шу ихтият юсын ашында қылып, ішкі қойын сояп болған болмысы, сояп шу мәңгі тамақны тая қып апады, апырып, ішкі дасқа немеге легенгі бөлді қамдыны. Бөліп, әмді жейлі shunda o'tirib o'zimniki man nima qildim shuni tomoq shunda oldimda turdi endi hmm. olay deb qulam shunda olib bordim qarasam bir tal go'sht turibdi ekan hmm. bir ye deb to'xta non bilan ye deb shunda oqimdagi xoltida non bordi hmm. nonni olay deb tursam shu dung dung qilib shu biz maskar qana xemini jas arplan bomba atdida endi boshqurlan bomba xaymisizlar shu vaqtda haymini orliqi bizdan mumkin 200 metr ya 500 metr kes kerak shu xim bombardimon qilindi ikkinchi qitim shunday do'ng do'ngli qildi andan ustoz dedi yotil dedi hammamiz shu joyimizda shu shunday yotdik. yetib tursoqlashi taqriban atgan bombasi meningdan bir 2 metr yo uch metr yonimga hmm. so'ng tarafimga tushdi ba'zan birodarniki ba'zan birodarlardan bir bir metr jiroqliqqa ayda yeniga tushib ekan u yerda to'qqiz odam borda hamda hmm. to'qqizimiz bor hmm. e, ham bilan sizlarga tushgan o'qning vaqti qanchalik farq qildi borliqdan o'tab ketsa bir yo o'ttiz sekund hmm. iniq esimda qolmabdi do'ng do'ngli qildi himnudi shundoq qilsa is chiqdi va himni uribdi deb bo'g'ichilar yana ishkinatdida biz taraf tortib shu yotildi shundoq yotdiq shu kun jimli yotdim dumbi tog' qim vosh vosh vosh ich qanday bo'ldi pochkam ichilib qolibdi ekan bir xil o'tning qiziqli shundoy sipab deb ketdi pochkam hmm. tunj bo'lib mudrat qildim qarasam ikki putamni mudratdim shunda hmm. shunda mudratsam putam mudrat alhamdulillah putam sog' ekan dedim o'ng chiqarsam dumbi tarafim vosh vosh hechib ketdi opla hmm. dumbam yaralanga o'xshaymi dumbamga bir narsa tekka o'xshaydi tog'i o'ng qo'l tog'iqim Шында болды, жим яттым жайымда, мұдырлыма яттым, енімді қырсам, әміз жетіпті біркен болған бешімнің шында көтедім. Көтіріп, о ақым қырсам, ашылы деген бұрадар. Шында оңды шығы жетіпті, ені меңісі кеткен. Меңісінің ішчілігі қиттіқілері. Бір қалайғы тауызыны bir qulog'idan chiqib ketib chaqilib ketsa bir tavuzning ichidagi butun go'shtlari chulchul bo'lib ketib tavuzni ichi qavoq qildi ashunday darajada ammo yuz qisimisoq yuzni qismisoq peshanning ustidan tortib o'sha endi bu bu bombadan temir parchasi chiqilgan endi vaqtida bilmaymiz yangi biz hamda hozir his shu shu temir parchasi shundoq kesib peshining o'sha mengisining yerim yuzlasa qag'ilmish oq taraf yo'q hamda shunda kesib olib ketdik hmm. bu birida shundoq maydonda shahid bo'lib ketdi shunda yotdi shunda pok ketdi ammo chiroyi degan o'sha pol pol pol pol pol pol pol paqirab turdi shunda pokiz hmm. shunda yotdik shu shu orliqda andekin pastdagi mashinamizni urvatdi e, shu orliq bizni urib e, shu birodar shahid bo'lganini bilding a shunda qardim qarasam og'zi mudrayotibdi shu mensa qarasam shunday cho'kilib ketib o'yladimki bu birodarni qutqizib bo'lgan bo'lmaydi o'xshaydi yana midirilsak o'rnimizdan qo'pib midirilsak yana bizga bomba etish ehtimoli borda bir nur bo'ldi oqimdagi birodar shahid bo'ldi past tarafdagi ni yana bir natdi hmm. ni urib bo'ldi 3-chi qitim bizga bir natdi qarsam shoqirab kelyapti. endi beshimga tushdigan bo'ldi allohu akbar allohu akbar deb takbirni to'lab yanatdimi sizga yanatdi takbirni to'lab yotdim O'sh go'mli qildi beshimga xuddi shu bir biror toshni ekib to'kayotgandek tosh pochchilar tushib u nariroq tushdi u muvallalam shu bizdan bir ikki uch metr jiroqlik tushdimkin u shu so'l tarafingmi yo so'l tarafim so'l taraf tushdi u oraliqda umumatan shu yerda yotganlarning hammasi yarda buloqliqim zahm buloqliq shu u holatni ko'rdik orliqdan shu tariqada bir soatcha yotdiq joyimizda midirlama yotdiq harakatmi qilmadi qon chiqyotidi birodarlar shu birodar gaplar bo'ldimi shu orliqda shu orliqda shu birodarlar harakat qilmanglar degan shu gaplar bo'ldi harakat qilsak yana hmm. bomba itish ehtimol bor hamda hmm. yana uritish ehtimoli shuning uchun bir soatga to'qongacha yerli xalqli keldi hmm. o shpastni varan churun ovozlar anglandi shunda bishimizni ko'tarib qarsak ash xalq ansarlar shu kelib yetibdida shu ansarli ansarlarning kelishi biz shunday yugurib chiqib ketdik oy shahid bo'lib ketgan birodardan chiroy qarasam shunda pal pal pal pal paqirab turdida Шумак muaskar shu bombardiman bilan oxirlashdi. Oxirlashib keyin men ancha yag'ir zaxm bo'lmabdimi qarsam tog'oq tarafim yo tosh tekkanmi yo temir pochish tegdimi shuncha bir o'n santimetr yani go'shtini shilib olib ketibdimdi shundan keyin bugun bu zaxmiylarimiz yaxshi bo'lib ketdi yaxshi bo'lib ketib besh kun o'tgandan keyin yana bir qatim bombardimonda qoldim man deman ya'ni shu ikki qatim saqqabdima keyin u ishlar tugadi andan keyin bu endi afg'onistonniki ishchiga chiqirib amaliyotlarni qildik hmm. hamda tunji qatim amaliyot qilishimda hamda shu kofir jangga qatnashishim tunji qatim qatnashgan jang hamda tunji qatim otgan qurolim mana shu tankatlar raketma raketni hamda dushmanning shu kampisatib moskvada ittiqla hozir jamaydan tinjiqdim aytsam bo'ladi ha moskvada itib shu bradarlar hamda otgan ovozni olgan vaqtida shu ovoz shunday qattiqda hamda keyin shu lekin bu avtomatlarni hamon otasizlar avtomatni hammamiz otdimi moskvada hattoki nim qilsak har juma шу aram olmaymiz shu juma kuni hamda o'qitib musobaqa tushgun chiqadigan ham birodarlardan chiqishib gap qaytib kelsak ham bag'an berib afg'onistonga kirib qilgan amaliyot emas tunji bilan shu raketni shu dushmanninki nimasiga kampisa qartib otdiqda hamda shu otdiq birodarlar boshqa qurolni otdi u hmm. badbaxtim bizga qaytirma hujumga deb hmm. javob qaytadi ulim aytyapti bizmi aytyaptimiz shunda bo'ldi ikkinchi qatimliq amaliyotda top sakson ikki yana mo'riqa hmm. batan sakson ikki sakson ikki qaysin atalaysiz men atalayman dedim shu siz ko'tarang dedi o'sha jangga mas'ul bo'lib kirgan qo'mondan ikki kilo o'qidan shuning bilan u qurolni do'lam qo'yib hmm. turib shu allohu akbar deb turib burli etib ekanmiz allohu akbar shuni bilan gumba gumba jang degan boshlanib ketdi shu afg'onistondan hamda orliqda shirkiy jang yana partizanlar partizanlar urushi urib qochadigan jang кейіннен кейін бір кәмен болды ол кәменде пістірме пістірме бұл кәм бұл пістірмеде 20 метр алдымдікі бұрадардың пұты оқты деп. ол кісі шет болып кетті мына жо ерлік әнсарылдың уялды шында бір қысым жаңлыны қылған болдық алхамдулилла шу тарихада міне үш жылдын ішеп ижрат қылымға төрт жылға қадам қойғалы аз қалды әмдімі Хәтта хәзер мәшәкәт шундый бу kafir бір bir g'erish emas hozir turkistonning ham yerini besib bir g'erishdimi ishib tashkil etishindami hozir u jihod hamda hozir pariz ayillikdim ishib ketdimdi turkistonga nisbatan shundami bo'lsam deb shu butun xalq uyg'ongan bo'lsa shunda bo'lib bu yakunlagan yakun to'sh yillik muhojirlik issiq o'tdi ba'zanda yotirgan ya yo'q taloldi yetib qoldiq alhamdulillah osh qilib boqmadikchima yana kelib qo'sqimiz osh qilib bir ikki kun uch kun ochsizlik mandalat yana rizq bu rizq deganni alloh taolo ajoyib kangir qilib deb mana avtomatlarni olgan yana shu murtatlarni shu kampirlarning oldidan gazarmalarning oldidan kibr bilan yana shu kofirlig'a shu alloh taolo aziz qilib yana shu kibrga motor bilan gur mashina bilan o'tab ko'z oldidan o'tab yuramiz bir og'iz gap qilolmaydi shunchalik darajada izzat bilan yashayapmiz alhamdulillah hamda shu qilib shu eng oxiri hamda bizningki faqat va faqat qiladigan birdan bir ishimiz robbimiz ollohni rozi qilish va alloh subhanava taoloniki shu bir roziligini ya banda man sandan rozi degan mushu hmm. bir jumla so'zni robbimiz bizga qilsa hamda bu jinimiz hamda alloh taoloniki yo'lida jasadlarimiz poch poch bo'lib qonlarimiz hmm. to'kilib eqib ketsa hmm. biz bunaqa alhamdulillah rozi hattoki shundoq bo'lishini orzu qilmayman man shaxsan o'sha badanimdagi olti yetti litr qon Hmm. o'sha robbimning yo'lida to'kilib eqib hmm. tugugicha eqib ketsa hmm. bo'lsa jasadlarim poch poch bo'lib shu bir qabrga qo'yg'idekmi bir bir apoch gusham qolmasa inshaalloh mana shamda ya bandam man sendan rozi deydigan faqat allohniki shu robbimning roziligiga erishsam inshaalloh inshaalloh bo'ldi o'ylaydiganim xiyol qildiganim armon qildiganim faqat va faqat mushu bir jumla so'z yakunlab hmm. kelsam hmm. aziz radio anglag'ich qarindoshlar diqqatinglar payg'ambar tibobetidan o'zindida bo'lsin qo'rsoq og'riqini davolash sahih buxoriy va sahih muslimda abu said hudriy roziyallohu anhu mundoq deydi payg'ambar alayhissalomning yeniga bir odam kelib qirindishim qo'rsiqidan shikoyat qilyotidi dedi yana bir rivoyatda qirindishimning qo'rsqi og'rib ketdi dedi payg'ambar alayhissalom uningga hasal ichgiz dedi u odam qaytib ketib keyin yana keldi va hasal barsam saqaymidi dedi yana bir rivoyatda hasal barsam texim og'rib ketdi dedi u ikki yoki uch qatim keldi har qatimda payg'ambar alayhissalom hasal ichgiz dedi u yana 3-4 qatim kelibdi payg'ambar alayhissalom Allah rast gap qiladi. Qirnishonning qorisqi yolg'on chiqan, dedi. Sahih Muslim rivoyatida qirnishimning oshqozni buzilib, hazm qilishi nacharlashdi dedi deyilgan. Buxoriy va Muslim rivoyati. Asalning manfaati nihoyatda ko'pdir. U tomir va fichaylardagi paskona narsalarni tozalaydi. U yisimi, badanga sursimu badanga hüllik tarqatquchidir. Yashanganlarga balg'am mizojlarga va مىزاجى ھۆل سوغۇقلارغا مەنپەئەت قىلىدۇ. ئۇ يەنە تەبىئەتنى يumشىتىپ، ئارىلاشما قۇۋۋەتنى مۇھاپىزەت قىلىدۇ. يەنە ناچار دورىلارنىڭ تەسىرىنى كەتكۈزگۈچىدۇر. جىگەر ۋە كۆكرەكنى تازىلىغۇچىدۇر. سۈيدۈكنى راۋانلاشتۇرغۇچىدۇر. بەلغەمدىن بولغان يۆتەلگە مەنپەئەت قىلىدۇ. قىزىلگۈلنىڭ جەۋھىرى بىلەن قىزىق ئىچسە, ھاشارەت چاققانغا ۋە ئەپيۈن خۇمارىغا پايدا قىلىدۇ. uni suv bilan aralashtirib ichsa g'aljir kesliga bakteriyasimon jonliqlarni yoki muh yeb manfaat qiladi agar uningga yumshoq go'shtni aralashtirib yesa terining yumronligini uch oy saqlaydi agar uningga tarhamak kava va pidiganni aralashtirsa mevalarga qaraganda olti oy uzoq saqlaydi jasadlarni uning bilan yana saqlig'ili bo'ladi agar hasalni chochqa yoki badanga sursa pit yoki sirkini yo'qotadi chochni uzun yumron parqiroq qiladi ko'zga surma qilib surilsa ko'z qorong'ilishni yo'qotadi uning bilan tish tozlansa tish oqirib parqiraydi tish va uning meliklarini asraydi u yana tomirlarni ochidi hayzni ravonlashtirdi uni yalab bersa sho'lgayga paydo qiladi va balg'amni yo'qotadi oshqozonning suslab ketishini yaxshilaydi uningdagi ortiq moddalarni yo'qitadi oshqozonni normal holatda qizitadi to'solqinlarni ochadi jigar o'pka buyraklarga manfaat qiladi u jigar va tolning to'silib qolishini paydo qiladigan totliq narsalar ichida zini eng oz bo'lgan totliq yemaklikdir uning zini oz opatsiz sapra mijozlarga ziyon qiladi uning chorasi ochiq suv iste'mol qilish Safra mizajlar hasal esa ochiq suv ichish kerak. Hasal yemekliklar bilan yemeklik, dorilar bilan dora, ichimliklar bilan ichimlik, totliqlar bilan totliq, maylar bilan, ya'ni badaniga suradigan may bilan may, muparrihlar bilan muparrihdir. Bizga uningdek universal manfaati bor narsa bu sohada yaratilmadi. Qadimqilarg'imu faqat hasalla yo'lanchiq bo'ldi. qadimqilar kitobida faqat hasalli bor shikarning gapi yo'q chunki shikar yaqinqi zamonda paydo bo'lgan payg'ambar alayhissalom ig'izg'i suv yig'iladigan bo'lib qolsa hasal ichadi salomatlikni asrashda buning badiiy bir siri bo'lib buni faqat aql egillari bilalaydi alloh xohlasa biz buni salomatlikni asrash faslida bayon qilamiz abu hurayra roziyallohu anhuning hadisida payg'ambar alayhissalom mundoq degan Bir odam har oyda uch qatim atiganda hasal yalab bersa, cho'ng kasalliklarga qolmaydi. Ibn Moja rivoyati. Yana bir hadisda sizlar ikki shifoni cho'ng tutinglar. Biri hasal, yana biri Qur'on. Ibn Moja rivoyati. Bu yerda payg'ambar alayhissalom insoniy davolash bilan ilohiy davolashni, badanni davolash bilan ruhni davolashni, yerning do'risi bilan osmonning do'risini birlashtirdi. yuqurqilarni tafsili bilgan bo'lsangiz payg'ambar alayhissalom asal buyurib bergan hiliqi kasalning qo'risqi ko'pib isilib ketgan payg'ambar alayhissalom uning uchay va oshqoznidagi yig'ilib qolgan ortiq narsalarni yo'qotish uchun asal ichishga buyurgan chunki asalning haydash va yo'qotish alohidligi bor u odamning oshqoznida shilimsimon aralashmalar bo'lib shilimsimon aralashma oshqozonda yemaklikning o'rin olishini cheklaydi bu chog'da oshqozon lungiga o'xshash sangilaydi undoq oshqozonga shilimsimon aralashma qo'shilsa oshqozonnimi buzidi uningdagi yemakliknimi hazm qilinmay turib buzidi bu aralashmalarni haydab chiqarish uchun hasal eng yaxshi dori bo'ladi bo'libmi qaynoq suv bilan aralashtirilsa payg'ambar alayhissalomning qayta qayta hasal ichishga buyurishida yana bir badiiy hikmat bor u mu kesallik ahvoliga qarab dorining miqdori bo'lishi kerak Dori oz bo'lib qolsa, kasallik yo'qolmaydi. Dori jiq bo'lib ketsa, odamni mag'dursiz qilib qo'ydi. Ondan yangi bir xil kasalga giribdor qilib qo'ydi. Payg'ambar alayhi salom uni hasal ichishga buyurganda, u kasalga qarshi turaligidak miqdorda bermay, oz berib qo'ygan. u payg'ambar alayhi salomning yoniga kelganda payg'ambar alayhi salom uning oz berib qo'yganligini bilgan va yana berishni buyurgan uning qayta qayta so'rishidan payg'ambar alayhissalom uningga kasalni bir taraf qilgudek darajada dori miqdorini dab berdi kasallik miqdori bilan dori ichilividi u kasaldan saqaydi dorilarning miqdori va xarakterini kasallik va kasalning quvvat miqdorini e'tiborga olish tibobatdagi eng cho'ng qoidalarning biri payg'ambar alayhissalomning olloh rost aytdi qarindishingning qo'rsiqi yolg'onchi ekan degini mazkur dorining manfaat qildiganligiga ishorat u odamda qolgan kasal dorining nochorligidan emas balki qo'rsoqning yolg'onchiligidandir ya'ni qo'rsqida buzuq moddalarning ko'pligidandir modda ko'p bo'lg'achqa dorini takror buyurdi payg'ambar alayhissalomning davolishi boshqa tabiblarning davolishiga o'xshamaydi payg'ambar alayhissalom qat'iy ilohiy ishonch bilan davolaydi Чөнки оның дөрілері вәхи илаһидан садыр болған, пайғамбарлык чирқыдан ва камил ақылдан элинган дөрілердір. Башқаларның давалышы толарак тәхмин, гуман ва тәжрибе билендір. Пайғамбарлык давалашның үніміні көрәлмәйдіғанларның көп болышы әжәпләнерлік әмәс. Чөнки бу дөрілерден пайғамбарны итирап қылған, дөрісінің шипалықыға итқат қылған to'liq iymon va bo'ysunish bilan qabul qilgan odamlarla manfaat oladi mana bu qur'on yuqorqidek qabul qilinmasa qalblarga hargizmi shifo bo'lmaydi balki munofiqlarning nejisliqiga nejislik qo'shidi kasallariga kasal qo'shidi bu ulug' qur'on ruhiy kasallarga e'tiqodsiz manfaat qilmagan yerda jismoniy kasallarga qandoqmi manfaat qilsin payg'ambarlik tibobiti faqat pokiz tanlarga munosib keladi xuddi قۇرئانمۇ pokiz ruhlarga ئويغاق qalblarga munosib kelgandek kishilarning payg'ambarlik tibobatidan yuz o'rishi shifoli qur'on bilan shifo تېپىشىدىن yuz ئۆرۈگىنىگە o'xshashdir bularning hammasida دورىنىڭ kamchiligi yo'q balki ularning tabiatlari نىجىس، davolash o'rni buzuq قوبۇل qilish iqtidori yo'qolgan payg'ambar alayhissalomning olloh rost aytdi degani munu oyatga ishorat ya'ni hasal harisining qornidan insonlarga shifo bo'ladigan xilma xil ranglik ichimlik ya'ni hasal chiqadi sura nahl 69 oyatning bir qismi aziz radio anglovchi qarindoshlar diqqatinglar islomiy maqolida bo'lsin سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم sharqiy turkistonni qo'g'dashdagi ulamo va da'vatchilarning mas'uliyati avtori shayx bashir ahmad dinni va uning hurmatini saqlash mas'uliyati payg'ambarlarning ondin ulamolarning gadindagi omonatdir alloh taolo ulamolarni payg'ambarlarning vorislari islom aqidasining qo'g'dovchi qorovullari qilib xos bekitdi haqiqatan payg'ambarlar dinar darhamlarni meros qilib qoldirib ketmagan balki payg'ambar alayhissalom aytganidek ilmni meros qoldirib ketgan Ulamolar payg'ambarlarning varislaridir. Payg'ambarlar dinar darhamlarni emas, balki ilmni miras qilib qoldirib ketdi. Alloh taolo o'ziga itoat qilish va o'zining payg'ambariga itoat qilishdan qolsalar, ulamolar va amirlarga itoat qilishni farz qilib bekitdi. Alloh taolo mundaq deydi: "Ey mu'minlar, Allohga, payg'ambarga va o'zinglardan bo'lgan ish egalariga itoat qilinglar." Mufassirlar o'zinglardan bo'lgan ish egalari degan so'zning ma'nosini ulamo va amirlar deb tafsir qilishdi. bu kishilar ummatning tuzilishi ularning tuzilishiga ummatning buzilishi ularning buzilishiga bog'liq kishilardir alloh o'z vahdaniyatiga o'zining va malaikalarning guvohligini tilga olgandan keyin ulamolarni guvoh qildi alloh taolo mundoq deydi alloh adolatni barpo qilgan holda guvohlik berdiki uningdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir farishtalarmi ilm ahlilarmi shundoq guvohlik berdi alloh taolo o'zidan qo'rqish va ayminishni ulamolarga xos qildi alloh taolo mundoq deydi allohdan faqat allohning olim bandalari qo'rqidi ya'ni mukammal taqvoliq va doimli qo'rqish amal qilguvchi olimlarga xosdir ular alloh va uning ism sifatlarini eng yaxshi bilguvchi kishilar bo'lib taqvo va mag'firat egalaridir alloh taolo o'z vaqtida ahli ilmlardan haqni bayon qilishga bu to'g'rida allohdan boshqa hech kishidan qo'rqmaslikqa ahdi misoq oldi alloh taolo mundoq deydi ular ya'ni payg'ambarlar allohning amr farmonlarini yetkizdi. Allohdan qo'rqadi, Allohdan boshqa hech kishidan qo'rqmaydi. Ilm ahlilari haqiqatni kishilarga bayon qilishga, uni yushirmaslikqa ahdi elingan kishilardir. O'z vaqtida Alloh kitob berilgan, ya'ni yahudiylardan kitobni, ya'ni kitobdagi Allohning ahkomlarini kishilarga chuqur bayon qilib berishga va yushirmaslikqa ahd oldi. Alloh taolo bu ilmni yushirish, orqasiga cho'rib o'tish, haqiqatga botilning, botilga haqiqatning to'nini kiydirish yuz bersa, din va dunyoning birgi zoya bo'lganligini eng yaxshi bilguchi zotdir. amal qiluvchi olimlar garchi amirlikka yoki raisga tayinlanmasimi haqiqatda ular amirlardir va dunyoning yo'lboshchilaridir bir amal qiluvchi sodiq olimning fatvosi zolimning taxtini o'rib tashlashga ularga qarshi barcha xalqni qo'zg'ashga bo'libmi zolimlarning nodonlarini aldab yurgan to'qilma qonunlarini cho'rib tashlashga yetarlikdir shu sababdan har qanday zamondagi bir amir mayli din ulamolari yoki fan olimlari bo'lsin ularni o'zlariga yaqin tutadi chunki olimlar ularning ishlariga shar'iy tus berdi ularga qarshi chiqishni aram qilib berdi qarshi turganlarga radikal unsur zo'ravon va terroristlar degan nomlarni berdi mana bu musulmonlar dunyosida biz har kuni ko'rib anglab turadigan ishlar har qaysi millat va xalqlarning bo'libmi islom ellarining tarixiga nazar solgan kishi ozodlik va mustaqillik harakat rahbarlarining ulamolar ekanligini talib ilmlarning ularning keyingi ekanligini ko'rdi buning misollari tuvandikicha Misrdagi Shayx Umar Makram boshliq Azhar ulamolari 1805-yili Fransiyaning hujumiga qarshi turib, Napoleonning qo'shinlarini chekindirishga muvaffaq bo'lgan. Pokistondagi Diobandi ulamolari Angliyaning tajovuzchiligiga qarshi kishilarni jihadga to'plab, 1946-yili 8 oyning 18-kuni mustaqillikni qo'lga keltirgan. Afg'onistonda mo ruslar tajovuz qilib kirganda ulamo va taliblar rusga qarshi jihadga qo'zg'olib, 10 yil ichida ruslarni mag'lub qilishga muvaffaq bo'ldi. mana bugungi kundami amerika angliya va boshqa kofir davlatlar qo'zg'agan salib urushidimi hozirga qadar bularga qarshi jihodini davomlashtirayotgan talibanlar harakati ulamo toliblardan tashkil topgan sharq va o'rta osiyoda bo'libmi musulmon sharqiy turkiston xalqi orasidami ahvol shunga o'xshash ulamolarning qizil kommunistlarga qarshi mustaqillik va islomiy davlat qurish uchun ilib borgan qanchilag'an jihodiy harakatlardagi botirlik amaliyotlari tarix batlariga yozilgan bu jihodiy harakatlarning mashhurlaridan olim mujohid shahid allohdan shundoq bo'lishini tilaymiz shayx abduqodir damullamning din tajovuzchiligiga qarshi elib borgan faoliyatlardir buningga ergashib 1933 yili sabit damullam 1944 yili diniy olim ilixon to'ra jihodiy harakatlarini davomlashtirdi lekin bu harakatlar xitoy va ruslarning musulmonlarga qarshi ittifoqlashishi sababidan davomlasholmadi o'z dini vatani va hurmati uchun vijdoni qaynaydigan har qandoq bir musulmonni afsuslantiradigan va yurkini mujadigan ishlarning biri millatchilar va ilmoniy guruhlar musulmonlar ziminini qo'g'dash uchun qo'lidan kelishicha kommunistik tuzumning jinoyatlari va musulmon xalqimizga qilganlarini fosh qilayotgan bir paytda biror olim yoki da'vatchining turkiston mustaqilligini talab qilgan yoki munbarlarda xitoy hukumatiga hujum qilgan ovozni anglamaymiz sharqiy turkiston masalasiga foydali bo'lgan shar'iy vositalar mana bu o'z ahli hurmati va dini uchun vijdoni qaynaydigan har qanday bir musulmonning ustidagi vojib birinchi Ülümalarının turkiston musulmonlarining ahvalıga nazar silip, Türkistan zemini üstüde musulmanlarga karşı elip berilayotgan jinoyatlar va tajovuzchiliklarni rastçılık bilan yuritib berishi bu xarlıqlarni masjid munbarlarida bayon qilib, musulmonlarning nusrati va sabotligi uchun duoda bo'lishi vojib. Bu ham Afg'onistonda bo'lib o'tgan ishlardir. ikkinchi Dushmanga qarshi mujohidlarni kuchlantirish uchun boy saxovatchi musulmonlardan moddiy ashyo to'plab sodiq mujohidlarga avatib berish. uchinchi turkiston musulmonlarini hijrat qilish alloh yo'lida jihod qilish va zulmga sukut qilmaslikka da'vat qilish qo'shni islomiy allarda va arab davlatlarida muhojirlarga xos o'rinlarni hozirlab ularni kutib olish to'rtinchi muhojirlar farzandlarining diniy tarbiyasiga ahamiyat berish ularga o'z masalasini tuntish ularning islomiy salohiyatini ko'rsatib berish islomiy kitob materiallar va barcha da'vat vositalarini hozirlab berish beshinchi ilmiy tajriba egalari va mutaxassis ustozlarni dushmanga qarshi o'z diniy qarindoshlari tarafda turishga ularni to'g'ri yo'linish va to'g'ri fikrlarga muvofiq usullar orqali boshlashga chaqirish oltinchi islomiy allardan xitoy hukumatiga besim ishlatib Turkiston musulmonlariga mustaqilligi va erkinligini berishini talab qilish, agar bu talablarni qabul qilmasa, avomga ularni fosh qilib, bu xoin hukumatni og'dirib tashlashga chaqirish. 7. Butun dunyo musulmonlarini Xitoy mahsulotlariga qarata embargo yurgizishga, uni sotib olmaslikka va ularga yordamlashadigan barliq shirkatlarga qarshilik ko'rsatishga chaqirish. 8. xitoy hukumati bu zulmlarni to'xtatganga va turkistonning mustaqilligini e'tirof qilgan qadar xitoyning davlat sirtidagi elchixona idora organ va to'plashadigan joylarini nishonlab o'ltirish va tutqun qilish harakatlarini elib berish aziz radio anglag'uch qarindoshlar diqqatinglar xalqaro va rayon xabarlarida bo'lsin Mujohid yigitlar islom shirlari qo'lida quroli dinning izzati g'oyisi qilmoqdir qur'on xitoyda yana bir qatim shonliq jihodiy amaliyot maydoniga keldi uchinchi oyning birinchi kuni xitoyning kunming shahrida ta'siri zo'r bo'lgan bir qatimliq jihodiy amaliyot maydoniga kelgan bo'lib mujohidlarimiz xitoy tajovuzchilariga yana bir qatim qaqshatqich zarba berishga xitoy oqinlarining qalbiga dahshatlik vahima va qo'rqinch selishga muvaffaq bo'ldi allohu akbar Rabbimiz Allohga cheksiz madhilar bo'lsin. Vaqadan keyin Xitoy taraf atrofda qattiq qamal qilgan va barliq axborot uchir vositalarini qattiq kontrol qilgan bo'lib, ma'lum bo'lishicha, bu vaqa shu yer vaqti kech soat 9 da poyezd stansiyasida yuz bergan. Xitoy axborot vositalari o'ndan ortiq niqoblangan qo'lga pichoq olgan kishilar poyezd stansi bilas setish zaliga bostirib kirib, kishilarga xohlagancha pichoq tiqib o'ltirgan deb e'lon qilgan. Keyin e'lon qilgan ma'lumotlarga asoslanganda, hujum qilib kirganlarning soni 8 ekan. Xitoy doiralari bu haqda e'lon qilgan bayonotdan ko'ra, bu qatimliq amaliyotda 29 Xitoy kofiri o'lgan va 130 dan ortiq Xitoy kofiri yaralangan. Vaqadan keyin Xitoy kommunistlarining katibashi Xi Jinping bayonot e'lon qilib, vaqani ayblagan. Ko'zbo'yamchi Xitoy doiralarining vaqani faqatli pichoq bilan olib berilgan deyishi va o'lgan yaralanganlarning sonini oz ko'rsatishi o'z mag'lubiyatini yushirishga va mujohidlarning kuchini oz ko'rsatishga urinishidir xolos. E'lon qilingan suratlarda vaqada o'lgan Xitoy kofirlarining jasadining qop-qor bo'lib ko'yganligiga dalolat qiladigan izlar bor bo'lib, bo'sib kirgan mujohidlarning qo'ral va portlatquchi bomba ishlatganligi ehtimolga yaqindir. Bu qatimliq amaliyotga qatnashganlar ichida 2 nafar ayol hamshirimiz ham bor bo'lib, buning ichida bir hamshirimiz bilan boshqa 3 qarindoshimiz inshaalloh shahidlik maqomiga erishgan. Yana bir hamshirimiz asirga tushgan. Boshqa qarindoshlar Allohning rahmati bilan naq maydondan chekinib chiqib ketgan. Xitoy axborot vositalari bu qarindoshlarimizning keyin tutilganligini da'vo qilmoqda. bu shir yurak mujohidlar sepiga hamshirlarimizning ham ishtirok qilishi bizga haqiqatan Alloh yo'lida borliqini qurbon qila oladigan sahoba ayollarini aslatadi. Bugungi kunda erkaklarimizda kam tepiladigan bu xil g'ayrat shijoatning bu hamshirlarimizda ro'yobga chiqishi sharqiy Turkiston zaminida yashayotgan musulmon xalqimizga haqiqiy islomiy uyg'unish elib kelgusi. shundoqla bu xil fidokorlik ruh bizlarning amaliy harakat qilishimizga turtki bo'lg'usi inshaalloh rabbimiz alloh shahid bo'lgan qarindoshlarimizni oliy firdavs jannatlarda qilsin shundoqla barliq qarindoshlarimizdan asirga tushgan hamshirimiz va shuningdek asirlikda yashayotgan qarindosh hamshirlarimizni solih duolarda aslab ularga sabr sabatliq tilishini so'raymiz rabbimiz alloh ularni tezroq qutuldirib bersin amin sharqi turkiston musulmonlarining ustidan razil siyosatlarni yurgizib qo'llarini millionlagan begunoh musulmonlarning qini bilan bo'yg'an qo'lida temirning sunuqimi yo'q kishilarni vahshiyona qirg'in qilgan qonxo'r xitoy tajovuzchilarining amdilikda boshqalarga solgan zulmining javobini va qon to'kilishining ta'mini ta'tidigan kunlari texi oldida qarindoshlar vatanimiz diyoridan xitoy tajovuzchilarini qo'g'lab chiqarib vatanimizda islom bayroqi lapildaydigan kunlar inshaalloh yetib kelgusi misrda 435 odam qamoq jazosiga hukm qilindi misrda harbiy siyosiy o'zgarish qarshi namoyish qilgan 435 kishiga qamoq jazosi berilgan bo'lib ularga 3 yildan 8 yilgacha qamoq jazosi hukm qilingan Ilgilənişcə, qamoq hüküm kılgallarının içi de küçük yaştaki ballarım var ekan. Bunlar kanunsuz namoyish qatnış nomi bilan ayıplangan. Şunun bilan bir vaqt yana Misrda Müslüman qarindoshlar tashkilotining 26 nafar asosiy o'lim jazosi hüküm kılıngan. Rabbimiz Allohdan Misr musulmonlaridan murtadlarga qarshi namoyish bilan emas, balki cihat bilan qarshi chiqa mücahitlerden mujohidlardan verişini sorayımız. so'raymiz. atalmış İsrailiya elçisini Çigrad'ın koğulu vitişini qaror qildi. iordaniya Avam palatasi atalmış İsrailiyaning Omanda turishliq bosh elchisini qo'g'lab chiqarishni qaror qildi. Mazkur qaror atalmış isroiliya parlamentining Iordaniyaning Masjidi Aqsa qatorliq Quddusdagi muqaddasotlarning muhofazat va boshqarish huquqini qoldirishni tasdiqlashi natijasida kun tartibga kelgan. Yordaniya 1924 yilidan boshlab Quddusdagi musulmonlar va xristianlarga tava ibodatxonalarining boshqurish va muhofazat qilish vazifasini ijro qilib kelmoqda. Masjidi Aqsoning imomi Yordaniya Avqof ministerligi tomonidan tayinlandi ekan. Masjid aqsoni ishg'ol qilib olgan yahudiylar masjidi aqsoda juma namozi o'qiydigan musulmonlarga yosh cheklimsi bekitgan iflos yahudiylar tarafidan bu vaqt e'lon qilgan bayonotda faqat qo'lida xeti bor ayollar bilan yoshi dan oshgan erlarningla masjidi aqsoga kirishi ruxsat qilindi shu vajidan quddusga kirish nuqtalarida tekshirish tadbirlari yana kuchaytirildi deyildi Atalmış İsrailiya hukumatı odatda vaziyat yaxshi bo'lgan ahvolda o'zi ishg'ol qilib olgan rayon va Quddusda yashayotgan musulmonlarga yosh cheklimsi bekitmagan. Ammo Yordan daryosining g'arbiy qirg'ig'ida yashaydigan musulmonlarga odatda 40 yoshdan oshganlarningla Masjid Aqsa'da namoz o'qishi uchun Quddusga kirishiga yo'l qo'ygan. G'azza rayonida bo'lsa, uzun yillardan buyon musulmonlarning Quddusga kirishini cheklab kelmoqda. nomusiz yahudiylarning musulmonlarning muqaddisatlaridan biri bo'lgan masjid aqsoni bu darajada kontrol qilib olishi har bir iymon egisiga nisbatan aytganda o'z e'tiqodi va izzat hurmatining dafsan qilinishi albatta robbimiz allohdan musulmonlarning qalbini birdaq qilishini va bu muqaddas zimminlardan najis yahudiylarni qo'g'lab chiqarishimizga yordam berishni so'raymiz amin Xotanning To'salla yezisidagi bozorda qatnash soqchilari yerlik musulmonlarning ko'ziga ximiylik dori chachqan. Ma'lum bo'lishicha, Әр haftaning payshanba kuni mazkur To'sanlar yesining haftalik bozor kuni bo'lib, atrofdagi dehqonlar ham mototsiklet va toksiklet bilan bozorga keladi ekan. Mazkur ish bo'lgan kunisi ham Xitoylarning g'altisi bo'lgan yerli qatna soqchilari bozorga kelgan musulmonlarning mototsiklet va toksikletlarini to'xtatib kelishga olmagan va yoki qatnash qoidasiga xiloflik qilgan degan nomda ulardan ko'plab pul olib qo'yib bergan. Mazkur kunisi to'xtatib jarimani e'lingan kishilarning soni nihoyatda ko'p bo'lganligidan bu ish norozilik qo'zg'ab, yerlik musulmonlar bu bu g'olchilarni olgan qo'rshovda qolgan bu qolchilar kishilarga ximiylik to'ri chechib qo'rshovdan chiqib ketgan biz xalqimiz musulmonlardan o'zimizga tushgan xo'rliq va zulmlarni tunib yetib alloh buyurgan jihad ibodati orqali xitoy kommunistlari va ularning g'alchilariga qarshi harakat qilishni so'raymiz misr hukumatı istifa berganligini jakarladi harbiy siyosiy o'zgarish qo'zg'ab hokimiyatni tartib olg'ichlar tarafidan vazifaga tayinlangan Hazim biblaviy harbiy hukumatning ispan nomusini vaqtliq prezident Adili mansurga sundi Bibladi hökuməti Boltor iyulda meydan kelgen hərbi siyasi özgürüşdən keyin hakimiyyət peşiq kelgan edi. Misrda aprelda prezidentlik sayılım ötküzüldigan bolub, növbətdə Bibladi hökumətinin istifası müdafiə ministerligidəki vəzifəsindən istifa verib, prezident sayılımı orun hazırlaşdıb analiz qılınmaqda. Onundan başqa hərbi siyasi özgürüşdən keyin vəzifəsindən elib tashlanğan burunqi prezident Muhammad Morsi və 130 kişini sotlaş vaxtı keçkirilgan. Pakistanning Peshawar shahrida avtomobil bomba hujumi yuz berdi. Pakistanning Peshawar shahridagi Iran konsulxona binosining atrofida avtomobil bomba portlash voqeasi yuz bergan bo'lib, bu vaqada 2 murtad saqchi o'lgan. Undan boshqa Kuhayt shahrida Shia kofirlari chiqqan bir avtobus mujohidlar tomonidan hujumga uchirgan bo'lib, bu hujumda 14 Shia kofir o'ldi. Rabbimiz Alloh musulmonlarga bo'lgan o'chmanligini o'z aqidasiga kirgizgan bu azg'unlarni ko'plab halok qilib bersin. Amin. Iroq bilan Iran qurol-yarog kelishimi imzolandi. Iroq murtad hukumat bexatarlik va davlat mudofaa ministrligining boshlig'i Hasan As-Sanid axborot e'lon qilish yig'inida Iroqning Iran bilan yirik tipdagi qurol-yarog kelishimi imzolashni bekitganligini bildirdi. Ammo u so'zida bu kelishimning tafsilotlari to'g'risida hech qanday ma'lumot bermadi. Alloh hikmat bilan ish qilguchidir. Rabbimiz Alloh kafir murtadlarning bu kelishimiga o'zi kifoya qilsin. Amin. Obama Karzai bilan ko'rishib, xavfsizlik masalasini qayta o'tirg'i qo'ydi. Salbiylarning katibasining biri hisoblanmish Barak Obama Afg'oniston murtad hukumat raisi Murtad Hamid Karzai bilan ko'rishib, o'tganda imzolanishi qiyin bo'lgan kelishimnomani qayta o'tirg'i qo'ydi. Барак Obama ham Афганистонда турышлык Amerika askarlarining мошы yilning oxirigacha чекинеп chiqib ketishga tayyor bo'lishini talab qildi. Bu haqda salbiylar тарафыдан e'lon qilingan bayonotda bir turkum salbiy әскәрләренең Афганистонда turib vazifa үтәйдиганлыгы e'lon qilingan. Navbatda Amerika salbiy qo'shinlari 2015 yilgacha Афганистандагы askar sonini 10 mingga кыскартышны планламакта. Afganistonda musulmonlar tarafidan zo'r talofat ko'rgan bu nomussiz salbiylar ko'zbo'yamchilik qilib o'zining sharmandalarcha qetishini xalqaro jamiyatga chiroyli ko'rsatishga urinmoqda rabbimiz allohdan murtad kofirlarning halokatini ko'paytib berishini hamda mujohidlarning qadamlarini tehimi sobit qilishini tilaymiz amin otrafiq afrika jumuriyatida musulmonlar og'ir xavf ichida qoldi O'rta Afrika Cumhuriyatida musulmonlarning hayoti bexatarligi og'ir darajada to'salg'u uchragan, qurolli hujum uchragan va urib shahid qilingan musulmonlarning soni kun sir ko'paymoqda. Navbatda atalmış tinchlik saqlash qismlari xristian qurolli kuchlarini to'sishga ojiz kelganligini bildirmoqda. O'rta Afrika Jumhuriyatida hozir musulmonlar vafot bo'lganlarning qabriga dafn qilishdan mahrum bo'lmoqda. Ko'chalar xristian bulanchilar bilan to'lib toshmoqda. Bu voqealar bo'lib o'tgan mazgilda Fransiya parlamenti O'rta Afrikada vazifa o'tayotgan askarlarning vazifa o'tash vaqtini uzartishni qaror qildi. Ma'lum bo'lishicha, O'rta Afrikada musulmonlarni qatl qilish harakati o'tgan yili mart oyidan to'liq hozirgacha davom qilmoqda. musulmonlarga birlashib hujum qilgan bu kofirlarga Alloh o'zi kifoya qilsin. Shundaqla musulmonlarni birlashgan holda kofirlarga sap-sap bo'lib qarshi tura oladigan saf qalbga ega qilsin. Amin. Janubiy Afrikada Xitoylar hujumga uchragan. ikkinchi oyning yigirma sakkizinchi kuni janubiy afrikada xitoylar o'ldirgan bir sayohat avtobusi noma'lum qurolli kishilar tarafidan hujumga uchragan munosabatlik doiralar mazkur voqeani yushirgan bo'lib o'lgan va yaralanganlar haqida ma'lumot bermagan robbimiz Alloh bu Xitoy kofirlarini zaminning har qaysi joylarida talofat va musibatga duchor qilg'ay. Amin. Bu haftalik anglatishimiz mushu yerda oxirlashdi. kelarki haftalik sanni ko'rishgacha Rabbimiz Allohdan sizlarga va bizga xotirjamlik tilaymiz. ishlarimizning oğuşluk davamlışı uchun solih duada bulgaysılar. Bu cihat bakidur toki ki kıyamet, jahonni cehanni İslam'ın nuri, Mücahit yiğitler İslam şirleri, Koleda Kur'an'ı dinin izzeti.